خب بسم الله الرحمن الرحیم درس سی و پنجم المفعول معه مفعول معه 191 ما هو المفعول معه مفعول معه چی هست 192 متى تتعین الواو للعطف و ويمتنع النصب چه زمانی واو فقط برای عطف می باشد و نصبش منصوب می ممنوع می باشد 193 متى يمتنع العطف بالواو فيتحتم النصب چه زمانی ممنوع هست عطف به واب و نصب قطعی هست ببین ما این مفعول معه حالا بعد از توضیحش میدیم یک المفعول معه هو اسم منصوب بعد واو یعنی بمعنى معه میگه مفعول معه اسم منصوبی است بعد از واو میآید که واو به معنی معه است به معنی همراه مانند سرت والجبله رفتم همراه با کوه همراه با پس جبل میشه مفعول معه بعد از واو اسم منصوبی که بعد از واوی که به معنی چی هست؟ معه هست همراه کوه رفتم این از کوه جدا نشده فواید یشترط فی المفعول معه ثلاثه امور در مفعول معه سه چیز شرط است یک ان یکون فضله فضله باشد یعنی جز ارکان کلام نباشد أن تتقدمه جملة جملي قبل زموم مدباشا سي أن تكون الواو نصا في المعية بحيث لا يصح العطف بها میگه واو سریح باشه در معیت بگونه ای که عطف با آن صحیح دو حق المفعول معه دو حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبه حق مفعول به این قبل زون فعل یا شبه فعل أو باشد شبه فعل نحو اسم الفاعل وغيره من المشتقات العاملة أمل فعلها وجزء از اسم فاعل از مشتقهای دیگهی که عمل فعلشون رو انجام میدند غیر انه سمع من بعض العربی نسبه بعد ما و کیفه الاستفهامیتین من غیر ان یلفظ بفعل میگه حق مفعول معهو این است که قبل از اون فعل یا شبه فعل اومده باشه ها؟ میگه اما شنیده شده از از بعضی از عرب ها که مفعول معهو رو بعد از ما و کیفه استفهامیه چکار کردن؟ منصوبش کردن بدون اینکه فعل اونجا ذکر بشه تلفظ بشه مانند ما انت و ها طب به عنوان مفعول به منصوب شده در حالی که اینجا فعلی نیومده بعد از ما استفهامی اومده کیف انت و درس النحو اینجا هم فعلی نیست بعد از کیفه منصوب شده میگه فخرجه النحویون و والتقدير ما و کیف وكيف و درس النحو بله میگه اینجا نحوی ها چونین این جمله رو مقدر کردند که موقع ما میگیم ما انت و تبه یعنی ما تکونو و تبه ما تکونو قبلش فعل هست یا موقع میگیم کیف انت و درس نه یعنی کیف تکونو و درس نه متوجه شدیم؟ بله پس نحوی ها تخریجش کردند سينصب المفعول معه بالفعل المتقدم عليه أو بشبهه لا بالوا... لا بواو المعیه اینجا مسئله دیگه ای بیان میکنه میگه چه چیزی اینجا مفعول معه رو منصوب میکنه آیا این واوه که منصوبش میکنه یا یعنی اون فعلی که قبلا ذکر شده یا شبهش میگه بابا چیزی که مفعول معه رو منصوب میکنه اون فعل متقدم یا اون شبه فعل هست نه واو معیه چهار أن المفعول معه يمتنع تقديمه مطلقا فلا يجوز أن يقدم على عامله بالإجماع ولا على مصاحبه في الصحيح فلا يقال والجبل سرت ولا سار والنيل زيد لأن هذه الواو أصلها للعطف ثم استعمل لل مصاحبه لا يجوز فيها شيء من ذلك در شماره چهار یه مسئله مهم دیگه ای رو بیان میکنه میگه مفعول معهو مقدم کردنش بر عامل مطلقا ممنوع هست جائز نیست که بر عاملش مقدم بشه به اجماع نحوی ها به اجماع کی؟ و بر مصاحب هم طبق قول صحیح جائز نیست که چی بشه؟ مقدم بشه درست نیست که ما بگیم والجبل سرتو قبل از عاملش بیاریم این به اجماع درست نیست و این که بگیم ساره و نیل زیدون این هم طبق قول صحیح درست نیست چرا چون نیل قبل از زید که مصاحب باشه ذکر شده اگر بگیم ساره زیدون و نیل این درستشه این چیشه درستشه لان میگه چرا درست نیست میگه زیرا این واب وابه معهود در اصل واو حرف عطف هست که بعدا برای مصاحبه چی کار شده؟ استعمال شده و موقعی که در اصل حرف عطف بوده این چیزا برای واو عطف درست نمی باشند 192 تتعین الواو للعطف في ثلاثه مواضع در سه جا ما باید اون واو واو عطف حساب کنیم در سه جا مشخص است واو به عنوان واو این یعنی ما نمیتونیم اون واو و واو چی در نظر بگیریم معیه کجا اذا لم تكن بمعنى معه زمانی که به معنای معه نباشه پس در این صورت این واو حرف عطف هستند درصد مانند جاء و زید و ام جاء زید و امر بعده آمد زید و امر بعدش خب این و اینجا واو باید ما واو عطف حساب کنیم چرا چون میگه امر بعدش اومده در حالی که واو معیت به معنی همراه بودنه به معنی چیه همراه اذا وقعت بعد ما لا يتأتى وقوعه الا من متعدد نحو تخاصم زید و امر حالت دوم که واو باید مال عطف باشه زمان یک بعد از عاملی بیاد که اون عامل از افراد متعدد انجام میگیره یعنی یک نفر به تنهایی نمیتونه اون کار بکنه عمل انجام مانند تخاصم زید و عمر امر و زید با هم درگیر شدن خب درگیری یه چیز دو نفره هست یک چیز چی هست تکیه نمیشه پس این واف واف عطف نمیشه واف چیش در نظر بگیریم میگه لان التخاصم لا یکون الا بین اثنین فما فوق زیرا درگیر شدن بین دو نفر و فراتر از دو نفر فقط انجام میگیره اذا لم يتقدمها جمله مشتمله على فعل او شبهه حالت سوم که واو باید واو عطف بگیریم زمانی است که قبل از اون جمله ای که در اون فعل باشد یا شبه فعل وجود نداشته باشد اگر جمله ای که فعل یا شبه فعل داره وجود نداشته باشه اون واف حتما عطف است مانند کل رجل و مهنته که اینجا مهنته این واف واو عطف است دیگه نمیتونیم بگیم کل رجل و مهنته این درست باید واو عطف بگیریم 193 یمتنع العطف بالواو فی ثلاثه مواضع ممنوع است عطف به واف در سجا ببین در 192 گفته بود واو در سه جا واو عطفه نمیتونه واو معیه باشه الان داره میگه در سه جا هم ممنوع هست عطف به واو عطف به واو چه هست؟ یعنی باید معیش بگیریم حساب کنیم يمتنع العطف به بالواو في ثلاث مواضع اذا تقدم الواو اذا تقدم الواو فعل او شبهه مما لا يصلح ان يشترك فيه ما بعدها نحو سافر اخوکا والصبح هو مسافر والليل لأنه لا يمكن أن ينسب السفر إلى الصبح والليل بله. میگه زمانی که مقدم شد قبل از واف فیل یا شبه فعل و اون فعل یا شبه فعل از اون چیزهایی بودند که صلاحیت اینو نداشتند که ماباد واو در اونا شریک باشه ماباد واو در اونا چی بشه؟ مانند چی؟ مانند سافر اخوک و صبح سفر کرد برادرت و صبح خب اینجا آیا اگر این واو ما عطف بگیریم مگه صبح سفر هم میکنه؟ پس بعد این واو معیه بگیریم سفر کرد برادرت همراه صبح همراه چی؟ صبح بله یا هو مسافر و لیل لیل آیا میتونه سفر بکنه؟ نه پس بعد واو معش بگیریم بله پس یکی از جاهایی که واو نمیتونه واو عطف باشه اینجا بود دو اذا وقعت اثر زمیر متصل غير مؤكد زمیر المنفصل نحو سافرت واخاك جئنا واياه لان الأطف على ضمير المرفوع المتصل لا يجوز لا يجوز في الأصح إلا مع الفصل فتقول عندئذ سافرت أنا وأخوك سافرت يوم الأحد وأخوك دومین جایی که واو میشه واو عطف در نظر گرفت زمانی هست و باید واو یه حسابش کنیم زمانی هست که بعد از زمیر متصلی بیاد که اون زمیر متصل با زمیر منفصل موکد نباشه یعنی تو مثلا میگفت مثل زهب تو اینجا زمیر ما متصله زهب تو و نمیتونیم بگیم زیدون چون نمیشه به زمیر متصل عطف داد پس باید این واو و واو چی حساب کنین؟ ملف بله پس سافرتو و اخاکه اما اگر زمیر منفصل بیاریم اون موقع درست میشه تو انا و اخوکه میتونیم واو عطفش حساب کنیم ولی اینجا نه سافرتو و اخاکه اخا به خاطر چی منصوبه خاطر که مفعول معهوه جئنا و ایاه ایاه مفعول معهوه میگه زیر عطف بر زمیر مرفوع متصل طبق قول صحیح جایز نیست مگر این که همراهان با زمیر منفصلی آورده بشه مگر این که همراهان آن زمیر مانند سافر تو انا و اخوکه الان درست شد چون اینجا زمیر منفصل انا آورده شده بینش یا سافر تو یوم الاحدی و اخوکه مگر با فاصله مگر با چی؟ فاصله بله پس اینو اینجوری معنی میکنیم شماره دو زمانی که واقع شد بعد از زمیر متصل که اون زمیر متصل موکد نشده بود با زمیر منفصل موکد نشده بود با چی؟ زمیر منفصل زیرا عطف بر زمیر مرفوع متصل جائز نیست طبق قول صحیح مگر اینکه فاصله بیاد مگر اینکه چی بیاد؟ مثلا سافرتو یوم الاحدی و اخوکا اخو اینجا عطفه والإنجاب بين تو يعني بين زمير متصل كت وبين أخوك فاصل هست يوم الأحد يوم الأحد إذا وقعت إثر زمير جر نحو سلمت عليه وإخوته لأن العطف على زمير الجر لا يجوز بدون إعادة الجار ولو فصل بينهما سو من جایی که باید واو واو مع حساب کنیم نه واو عطف زمانی است که اون واو بعد از زمیر مجرور آمده بود مانند سلم تو علیهی که اینجا هی به وسیله علا مجروره ها چرا اینجا ما نمیتونیم این واو عطف حساب کنیم زیرا عطف بر زمیر جر جائز نیست بدون تکرار کردن حرف جر یعنی اگر ما اینجا بگیم سلم تو علیه و علا اخوته این درسته اما اگر بگیم سلم تو علیه و اخوته باید اخوه رو مفعول معهو حساب کنیم نه عطف نه چی؟ زیرا عطف بر زمیر مجرور بدون تکرار کردن حرف جر جایز نیست فواید خب الان دیگه فواید رو ذکر کرده میگه یمتنع النصب على العطف اذا انتفت المشاركه بين المعطوفين في الفعل كقوله ألفتها تبنا وماء باردا لانه يقال ألفت الدابة تبنا ولا يقال ألفتها ماء فماء منسوب إلى المعية أو إلى إزمار فعل يليق به والتقدير ألفتها تبنا وسقيتها ماء نعم إذا ضمن ألفتها معنى أنلتها أو قدمت لها فيصح النسب على الأطف أيضا در فائده ميجي ممنوع نسب بخاطر خاطر عطف زمانی که منتفی مشارکت بین دو معطوف در فعل یعنی تو نتونی اون دو چیز رو که به دیگه عطفشون میدی در یک فعل با دیگه چی باشه باشند؟ مشترک بله نمیتونن در این حالت هم نصب به خاطر عطف چیه؟ ممنوعه مانند الفتها تبنن و ما انباردن این درست نیست چرا؟ تو میگی من الف دادم اونو کاه و آب سرد خب آب که به عنوان علف نیست آب که یه چیز نوشاندنی هست یک نوع چیز چی هست؟ نوشاندنی بله یعنی اگه تو بگی ها تبنن و سقیتها ماء این درسته ولی اما تو بگی بگی ها تبنن و ماء باردن مگر ما یه چیزی که چیز خوردنی نیست چیز نوشیدنیه چیز نیست که تو به عنوان علفش بدی تو به عنوان چیش میدی؟ بله میگه معن منصوب هست به خاطر معیت یا به خاطر در نظر گرفتن فعلی که شایسته هست یعنی تقدیر چون اینطوری کنی الفتها تبنن و سقیتها معن این درسته به عنوان مفعول بهی یا به عنوان معیه درسته اما به عنوان عطف درست مگر اینکه اون موقع ها معنیش رو عوض کنیم ببین اگر ما ها معنیش رو به معنی انلتوها کنیم آه؟ یعنی دادم اون رو کاه و آب این موقع مشکلی نداره, پس اینجا اگر ما بگیم الفت الدابت تبنا و ما انباردن الفتو رو به معنی الف حساب نکنیم اون موقع مشکلی پیش نمیاد خب چون کاه همیشه داد آب هم میشه دو يترجه الناس متى كان العطف ضعيفا من جهة المعنى وذلك كأن تقول كن أنت والصديق كالأخي أي كن معه مثل مثل الأخي فلو قلت كن أنت والصديق كالأخي عاطفا الصديق على الزمير لكان الصديق مأمورا بأن يكون إذن كالأخي مع من تخاطبه وأنت لا تريد أن تأمره بذلك بل تريد أن تأمر مخاطبك شماره دو میگه نصب راجح هست زمانی که عطف ضعیف باشه از جهت معنا یعنی تو اگر میخوای اونو عطف حساب کنی معنا درست ضعیف در میاد معنا چیه ضعیف چطوری در مثال میفهمی اینو مانند این که تو به مخاطبت بگی کن انت و صدیقه کل اخی تو و دوست مانند اخ باشید مانند برادر باشید اینجا تو داری مخاطب تو دستور میدی تو و دوستت مثل برادر باشید دوستو نداری داری خطاب نمی کنی داری کی رو خطاب میکنی همون شخصو باش حرف میزنی اگر ما این واو حرف عطف در نظر بگیریم معنیش اینه که تو داری هر دوتا رو دستور میدی در حالی که تو داری کی رو دستور میدی انت رو همون مخاطب تو کن انت و صدیقک کل اخ اینجا این واو عطف حساب نشه بلکه واو چی حساب بشه معه بله آه میگه اگر بگی باش تو و دوست مانند برادر صدیق رو بر زمیر عطف بدیم اون موقع صدیق رو هم تو دستور دادی در حالی که اینجا تو نمیخوای صدیق رو دستور بدی بلکه کی رو میخوای دستور بدی اون شخصی که باش حرف میزنی یختار النصب علی العطف مع صحته متى اقتضى تكلفا من جهت اللف كما في قولهم لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها فإن العطف يقتضي أن يكون تقديره أن يكون تقدير العبارة لو تركت الناقة ترضع فصيلها وترك فصيلها يرضع منها لرضعها وهذا التكلف لا يحتاج إلى شيء منه في الناس یکی از جاهای دیگه که نصب مختار هست قول برگزیده و ارجه هست پس میگه برگزیده میشه نصب بر عطف همچنین دیگه چی زمان با وجود این که البته عطف هم صحیح هستا ولی نصب برگزیده میشه بله ارجح دار ارجحیت داره چه زمان زمانی که اگر ما اومدیم اون رو حرف و عطف حساب کردیم مجبور میشیم خیلی تکلف خر بدیم برای اینکه چیزایی رو مقدر کنیم چیزایی رو چکار کنیم مالند این مثال لو ترکت الناقه و فسیلها لرضعه اگر ترک میشد شطور و بچه اش بچهش از اون چی میشد اینجا اگر این واو و عطف حساب کنیم آه هیچ تکلفی پیش نمیاد چرا چون اگر ترک بشه مادر و بچهش شطور و بچهش خب این اگر عطف اینجوری معنی میشه از مادر شیر میخوره ولی اگر ما این واو بیایم واو نه اگر این واو حرف عطف در نظر بگیریم تکلف پیش میاد اگر اینو واو نصب در نظر بگیریم تکلف پیش نمیاد ببین اگر ما بگیم اگر ترک شود شطور همراه فسیلش همراه اگر ترک شود ماده شطور همراه با بچهش لرضعها از اون شیر میخوره این اصلا تکلفی درش وجود نداره ولی اگر اینو عطف حساب کنیم ببین اون موقع اینجوری جمله اینجوری میشه در اصل لو ترکت ناقتو اگر شطور ترک بشه ترد و فسیلها شیر میده چیش رو؟ بچه اش را و که فسیلوها و بچهش هم ترک بشه یرضع منها که از مادر شیر بخوره لا در اون صورت از مادر چکار میکنه؟ حتما شیر میخوره حتما از مادر چکار میکنه؟ پس اگر این واو و عطف کنیم لو قطع ناقتو و فسیلها لرضعها این تکلف پیش میاد این تکلف در حالی که اگر واو معش حساب کنیم نیاز به تقدیر همچنین چیزی وجود اگر ترک بشه مادر شطور همراه با بچهش از مادر شیر میخوره از مادر شکار میکنه و هذا التکلف لا يحتاج الى شيء من في اگر ما بیایم این فصیل رو میگه منصوب کنیم حرف واو و عطف در نظر نگیریم میگه این تکلف احتیاجی بهش وجود شهر متى أمكن الأطف بغير ضعف كان أولى بالنسب لأنه الأصل في هذه الواو میگه هرگاه ممکن بود عطف بدون ضعیفی در لفظ و معنا میگه اولا همین هست که منصوب بشه ببین اگر اگر عطف ممکن باشد بدون ضعیفی بدون چی؟ باز هم اولا این است که منصوب بشه باز هم اولا اینه که چی بشه؟ چرا؟ زیرا اصل در این واو واو معیه نه اینجا معنی این نیست متاسفانه متا امکن به بغیر ضعف کان اولا بالنسبی لانه الاصل في هذه الواف معنیش اینه میگه هرگاه ممکن بود عطف بدون ضعیف بودن یعنی تو اگر عطفش کردی و ضعفی پیش ضعیف بودنی پیش نیومد میگه عطف اولاتر از نصب هست از عطف اولاتر از چی هست؟ مثلا ما میگیم جاء زید و امرن جا زید و امرن اولا این کدومو بگیم جا زید و امرن جا زید و امرن میگه هرگاه ممکن بود عطف بدون ضعیفی کان اولا بالنصب اول البته این جمله انسانو گیج میکنه آره دو آره ببین شما میتونید در کانه هوه رو مستتر کنی یعنی اسم کانه رو هوه در نظر بگیرید که به عطف برمیگرده ولی اینجا هو هست که به عطف برمیگرده ابتدا من اینجوری معنیش نکردم ابتدا من اینجوری معنیش کردم متا امکن العطف به غیر ضعف کان اولا به ها یعنی معنی درستش اینه هرگاه عطف ممکن بود بدون ضعیفی عطف اولاتر از نسب است زیرا اصل هست در این واف زیرا اصل در این چه هست؟ بله